Ադրբեջանը հակահայկական թմրանյութի դոզա է ներարկում սեփական բնակչությանը խնդիրներից շեղելու համար։ Արցախում սոցիալական ծրագրերը համալրվել են եւս մեկով։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները արշավ ուխտագնացություն են կատարել դեպի Արցախ։ Ֆրանսահայ փալաջանները աջակցել են Ստեփանակերտում ապրող 120 միայնակ տարեստերի եւ հաշմանդամների։ Տանկային բիատլոնի կիսաեզրափակիչի երկրորդ մրցավազքում հայ տանկիստները զբաղեցրել են երրորդ տեղը։ Գերմանիայի արտգործնախարարը քննադատել է Թրամփին Հյուսիսային Կորեային սպառնալու համար։ Բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականը երրորդ տուրում պարտություն է գրել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այսօր ընդունել է Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Կոքսին եւ նրա հետ Արցախ ժամանած մարդասիրական օգնության հիմնադրամ կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Խորհրդարանի ղեկավարը բարձր է գնահատել բարոնուհի Քոքսի հայանպաստ գործունեությունը ու նշել, որ Քոքսը առաջիներից մեկն էր, ով Արցախյան ազատագրական շարժման մեջ տեսել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հրամայականը եւ տարիներ շարունակ հետեւողականորեն պաշտպանել այն։ Խոսելով Արցախի հետ բարեկամության եւ իրականացվող ծրագրերի մասին բարոնոհին ընդգծել է, որ թեև Արցախը այցելում արդեն 86-րդ անգամ, այնուամենայնիվ ամեն անգամ յուրովի է բացահայտում Արցախը եւ ականատես լինում դրական փոփոխությունների ու նոր ձեռքբերումների։ Այնուհետև հյուրերի խնդրանքով ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրել է նոր համանadrության առանձնահատկությունները, մասնավորապես պետական կառավարման եւ մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության ոլորտներում նախատեսված փոփոխությունները։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև խորհրդարանական համագործակցության, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա փուլի եւ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արձիկ Մխիթարյանը, պաշտոնատար Այլանդիկ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ազգային ժողովի մամուլոցարայությունը։ Ադրբեջանը նախկինի պես հույս ունի ուժով լուծել հարցը, լինի Արցախի հետ շփման գծում, թե Հայաստանի հետ սահմանին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով Արցախի հետ շփման գծում այժմ հարաբերական լռություն է, սակայն միջադեպեր տեղի են ունենում եւ այնտեղ, եւ Հայաստանի հետ սահմանին։ Այդ ամենը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հակված չէ խնդրի խաղաղ լուծմանը եւ նախկինի պես հույս ունի այն ուժով լուծել, նշել է Շավարժ Քոչարյանը։ Անդրադառնալով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը նա նշել է, որ այսօր նրանց առաջնային խնդիրն է կանխել հնարավոր ռազմական գործողությունները եւ հասնել նրան, որ լարվածության աստիճանը նվազի։ Այսօր իրենց երկու առաքելությունից մեկը նպաստել կողմերը կան ինչ-որ համաձայնության, Երկրորդը՝ փուլ չտալ, որ վերսկսեն ռազմական գործողությունը, այսօր ոնք կենտրոնացած են երկրորդին, դա շատ լավ հասկանալու, նաև միջնորդները, որ պատճառը, որ այն դաշտում խոսել որևէ առաջընթացի մասին անհնարին է, պատճառը Ադրբեջանն է իր քաղաքականության Ինչ վերաբերում է սահմանային իրավիճակին, Շավարժ Քոչարյանը նշել է, որ չնայած Ղարաբաղյան հատվածում հարաբերական անդոր է, հայկական կողմը միշտ պետք է ելնի նրանից, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը չի փոխվում։ Այդ երկրի քաղաքականությունը եղել եւ մնում է ուժային, դրանով փորձում է շանտաժի ենթարկել միջնորդներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանը սուտ տեղեկություններ տարածելով ուզում է Հայաստանի ու Արցախի վարկանիշին հարվածել։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու են ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսել ապատեղեկատվություն տարածել այն մասին, որ հայկական կողմը թիրախավորել է խաղաղ բնակչությանը։ Բոլորին հայտնի է, թե ինչ գազանություններ է անում Ադրբեջանը, ադրբեջանական ասպես կոչված զինվորները, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան մարդասպաններ, գրոհայիններ։ Քնած մարդուն կասնահարած ազնավորությունը ազգային հերոս են դարձնում։ Գլուխ կտրող տականքին Իլհամ Ալիևը բարձրագույն շքանշանով է ապարգևատրում։ Հավանաբար մենք համարժեք կերպով չենք ներկայացնում այս վայրագությունները, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ նրա, հայկական կողմը հիստերիայի չի մատնում ադրբեջանական ապատեղեկատվություններից, բայց այն, ինչ իրենք ասում են, ուղղվում է իրենց դեմ, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը մեզ համար նորություն չէ։ Դեռևս 90-ականներից Ադրբեջանը առաջ է տանում նույն գործելավոճը՝ պատերազմել հայկական կողմի հետ հնարավոր բոլոր թատերաբեմերում, դա կլինի ռազմական դաշտը, քարոշչական տիրույթը կամ սպորտն ու մշակույթը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Միհրան Հակոբյանը։ Այնինչ անում է Ադրբեջանը դասական քարոշչական պատերազմ է։ Այսպիսով նրանք մի կողմից սեփական հանրության շրջանում են ցանկանում կրկերը բրբոքել, հակահայկականության աստիճանը մեծացնել, որ เป զի ժողովրդի ուշադրությունը շեղեն իրենց երկրի ներքին խնդիրներից։ Իսկ մյուս կողմից փորձում են միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռել խնդրի վրա, ցույց տալով, որ իբրև թե սահմանին անընդհատ վիճակը լարված է, թեժը, որ տուժում է խաղաբնակչությունը։ Հիմա էլ զոհի կերպարով են փորձում ներկայանալ, թե իբր երեխաներ են զոհվում ու վիրավորվում ասել է Միհրան Հակոբյանը։ Այս տարի սկզբին սոցիալական ծրագրերը համալրվել են եւս մեկով՝ նախատեսված զինվորական հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների ընտանիքների համար։ Խոսքը նրանց կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի եւ գազի դիմաց վճարների փոխհատուցման մասին է։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Զինվորական հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների ընտանիքների կողմից սպառված որոշակի ցավալի վճարի բեռը իր վրա է վերցրել կառավարությունը եւ իրականացնում է ամենամսյա փոխհատուցում։ Այնուհետև կառավարությունը ընդլայնեց այս արտոնությունից օգտվող սոցիալական խմբի շրջանը։ Մայիսի 1-ին գործադիրը որոշեց, որ Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին եւս պետք է ընդգրկել այս ծրագրում։ Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն, Թալիշ եւ Մատաղիս բնակավայրերի բնակիչներին, որոնք ուզում ուղակի նշել, որոնք փաստացի բնակվում են նշված բնակավայրերում։ Փոխհատուցումը իրականացնում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Նախարար Սամվել Ավանեսյանը տեղեկացնում է փոխհատուցման ենթակա էլեկտրաէներգիայի ծավալի չափի մասին։ Քանի որ նշված բնակավայրերը գազաֆիկացված չեն, այդ ընտանիքները, այդ բնակիչները կստանան միայն օգտագործած էլեկտրակայանի դիմաց փոխհատուցում 1 շնչի հաշվով 78 կWh ծավալով։ Ծրագիրն ընդունելու որոշումը կառավարությունը կայացրել է ապրիլյան պատերազմից հետո, այսինքն այս որոշման վրա որոշակի օրերն ազդել է նաև ապրիլյան պատերազմը եւ դրա հետևանքները սահմանամերձ գյուղերում մեղմելու նպատակը։ Ինչ չափանիշներով են ընտրվել բնակավայրերը, որոնց վրա պիտի տարածվի փոխհատուցման ծրագիրը կամ արդյոք նույն ծրագիրը նպատակային չէ լինի նաև Մարտակերտի համար։ Այս հարցին Սամվել Ավանեսյանը պատասխանում է. Իրականում փոխհատուցումները տրամադրվում են այն դեպքում, երբ եկամտաստեղծ աշխատանքի սահմանափակումներ կան։ Մեր կարծիքով այսօր Մարդակերտում, ինչպես մինչև ապրիլյան դեպքերը 16 թվականի եկամտաստեղծ աշխատանքով զբաղվելու երևի թե նույն հնարավորություններն են մնացել։ Իսկ այդ երեք բնակավայրերում իրականում կան խնդիրներ, որը հույսով ենք գյուղատնտեսական աշխատանքներից հետո ընդհանրապես կյանքը կմտնի իր բնականոն հունի մեջ եւ խնդիր չի լինի, թեկուզ եւ 18 թվականի հունվարի 1-ից այս ծրագիրը շարունակելու։ Քանի որ էլեկտրաէներգիայի դիմաց փոխհատուցման գումարը նախարարությունը անմիջապես փոխանցում է մատակարար ընկերությանը, ոչ թե դրամադրում է բնակչին, ապա ծրագրի շահառուները, ինչպես ասում է Սամվել Ավանեսյանը, իրենց վրա չեն զգում ծրագրի աշխատանքը։ Այս ծրագրի շահառուները ընդհանրապես իրենց վրա չեն զգում այս ծրագրի աշխատանքը, այսպես ասենք։ Բացի նրանից ընտանեկան բյուջեից գումար չեն վճարում, եթե սահմանված չափերի մեջ է նրանց օգտագործած էլեկտրաէներգիան եւ բնական գազը։ Եթե ավել է, ապա այդ տարբերությունը նրանք պարտավորեն վճարելու։ Սահմանված ծավալը, ինչպես արդեն նշել է նախարարը, մեկ շնչի համար 78 կիլովատ-ժամ է։ Ծրագիրը կգործի մինչև ընթացիկ տարվա վերջը 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Կառավարության 2017 թվականի հունիսի 22-ի որոշմամբ ընդլայնվել է հասարակության այն խավերի շրջանակը, որոնք հիպոթեկային վարկավորում ստանալու դեպքում կարող են Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից վարկի տոկոսների փոխհատուցում ստանալ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Նախկինում ավելի կոնկրետ 2014 թվականից գործող ծրագրով հիպոթեքային վարկավորում ստանալու դեպքում երկրորդ եւ երրորդ կարգի զինվորական հաշմանդամություն ունեցողներին, փախստական ընտանիքներին, զոհվածների զավակներին, բազմազավակ, ինչպես նաեւ միացնող ընտանիքներին պետության կողմից տրամադրվում էր վարկի կանխավճարն ու սուբսիդավորվում տոկոսագումարը։ Այժմ արդեն ծրագրից կարող են օգտվել նաեւ Պաշտպանության բանակի սպայական կազմն ու մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողները։ Արցախի սոցիալական Ուսումնական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանի խոսքով այն սպաները եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողները, ովքեր որ կարիք ունեն բնակարանի վերանորոգման կամ էլ ճունեն բնակելի տուն կամ բնակարան եւ ցանկություն ունեն գնելու, այն ձեռք բերելու, կարող են դիմել Արցախ սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ եւ հայտ ընդունելուց քննարկումներից եւ որոշում կայացնելուց հետո դիմել համապատասխան ֆինանսավորական կազմակերպություն, որի հետ մենք ունենք համագործակցության պայմանագիր եւ այս շրջանակներում օգտվել մեր ծրագրից։ Նշենք, որ այս դեպքում խոսքը միայն տոկոսագումարի փոխհատուցման մասին է եւ եթե ֆինանսավարկային կազմակերպությունը նաեւ կանխավճար պահանջի, այդ մասին պետք է հոգա Վարկի Շահարուն։ Մարատ Հասրաթյանը մանրամասնեց այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են հիշյալ ծրագրից օգտվելու համար։ Այս ծրագրից օգտվելու համար հիմնական պայմաններից մեկը նաև որ քաղաքացին, սպան կամ մարտական ներտապացություն իրականացնող զինծառայողը պետք է ունենա սեփականության իրավունքով բնակելի տարածք, պետք է ունենա բավարար եկամուտներ վարկը սպասարկելու համար եւ պետք է տվյալ պահին ունենա հաշվառում տվյալ քաղաքային բնակավայրում։ Գումարը կարող է տրամադրվել ինչպես հայկական դրամով, այնպես էլ արտարժույթով։ Այդ հարցն արդեն քննարկվում է վարկ տրամադրող ֆինանսավարկային կազմակերպության հետ։ Հարցին թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, Մարաթ Հասրաթյանը պատասխանեց, որ տարբեր դեպքերի համար սահմանված են տարբեր գումարներ։ Նախատեսված է բնակարանի կնման համար միջև 22 միլիոն դրամ, բնակարան վերանորոգելու համար միջև 5 միլիոն դրամ, բնակելի տուն վերանորոգելու համար միջև 7 միլիոն դրամ։ Այս ծրագիրը բավականին մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել, նշեց Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրենը։ Այս պահին արդեն մոտ 10 զինվորական գործեր գործող վարկեր արդեն մենք տեղափոխել ենք, ունենք համապատասխան որոշումներ կայացրած, ունենք տրամադրված երաշխավորագրեր, որոնք ներկայացվել են համապատասխան ֆինանսավորական կազմակերպություններ եւ հաջորդ ամսվանից արդեն տոկոսների սուբսիդավորումը լրիվ կիրականացվի մեր հիմնադրամի կողմից։ Կան նաև բազմաթիվ հայտեր, որոնք ընթացքի մեջ են, եւ սպասում են իրենց հերթական որոշումներին, որ เป զի ներկայացվեն համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունը։ Ի հավելումը նշենք, որ առայժմ վարկերը տրամադրվում են 10 տարի ժամկետով, բայց այդ ժամկետը երկարաձգելու համար աշխատանքներ են տարվում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ավարտվել է Երևանի Պետական համալսարանի Վարդանանք ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ակումբի 9-րդ կրթամշակութային մեկշաբաթյա արշավ ուխտագնացությունը դեպի Արցախ ազգ բանակ նշանաբանով։ Ավելի քան 60 վարդանանքցիներ, համալսարանի գրեթե բոլոր ֆակուլտետների ուսանողներ, նրանց թվում զոհված ազատամարտիկների զավակներ, զոհված համալսարանականների հարազատներ, բոհի դասախոսներ, աշխատակիցներ եւ շրջանավարտներ ուխտագնացության բոլոր օրերին հանգրվանել էին Մարտակերտի շրջանի Վանքի գյուղի Գուրգեն Հայրապետյանի անվան միջնակայք դպրոցում։ Ծրագիրը հակեցած էր բազմաբնույթ միջոցառումներով, որոնց շարքում ուրույն տեղ ունեցավ նաև Երևանի Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի ձեռնարկած նամակ զինվորին վարպետի տնից կրթական ծրագիրը։ Ուխտագնացության օրերին վարդանանցիներին էին միացել նաև Վանքի դպրոցի շուրջ 1 տասնյակ աշակերտներ։ Ֆրանսահայ բարերարներ Պողոս եւ Մարիզա Փալաջանները Ստեփանակերտում ապրող 120 միայնակ տարեցների եւ հաշմանդամների աջակցություն են ցուցաբերել։ Ինչպես ասել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների եւ հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնի տնօրեն Արեգա Ադամյանը, ֆրանսահայ բարերարները նշված բոլոր քաղաքացիներին սննդամթերքից կազմված կապոստներ են բաժանել։ Նշենք, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների եւ հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնը խնամում է 180 միայնակ տարեցի եւ հաշմանդամի։ Ըստ գործող կարգի ծրագրում կարող են ընդգրկվել միայնակ 63 տարին լրացած տարեցները եւ առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամության կարգ ունեցողները։ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկեր միշտ ուշադրության կենտրոնում է։ Հայաստանը ներկայումս փորձում է կանխատեսումներ եւ վերլուծություններ անել, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցների հետևանքով։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը։ Այժմ վերլուծություններ են արվում, քանի դեռ այդ արդյունքները մենք չունենք, ես չեմ ցանկանում խոսել որոշակի թվերի մասին։ Դիտարկմանը թե պատժամիջոցների շեշտը դրված է Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտի վրա, նախարարը ասել է. Այդ պատժամիջոցները նոր չեն, արդեն մեր տնտեսությունը հարմարվել է եւ այս պահին դեռևս մեծ մտահոգություններ չեմ տեսնում։ Նախարարը ասել է, որ այլ երկրների շուկաների հետ եւս փորձում են համագործակցել։ Միջազգային բանակային խաղերի շրջանակներում Ռուսաստանում անցկացվող տանկային բիատլոնի կիսաեզրափակիչի երկրորդ մրցավազքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ազնագազմը զբաղեցրել է երրորդ հորիզոնականը։ Տանկային բիատլոն մրցույթում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ազնագազմը ներկայացնում էին 19-ամյա ժամկետային զինծառայողներ։ Հայկական ազնագազմը մասնակիցների մեջ ամենաերիտասարդն է։ Նշենք, որ միջազգային բանակային խաղերը այս տարի անցկացվում են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Չինաստանի զինափորձարաններում։ Մասնակցում են 22 երկրի 1200 զինծառայողներ, ովքեր ներառված են 28 մրցումներում։ Մարզասերների համար Միացյալ Նահանգների Սենթ Լուիս քաղաքում շարունակվող շախմատային սուպերմրցաշարի 7-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը սևերով խաղացել է ամերիկացի Հիկարու Նակամուրայի հետ եւ հաղթանակ տարել 54-րդ քայլում։ Հայ գրոսմաստերը ունի 4.5 միավոր եւ ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշե Լագրավի ու հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի հետ բաժանում է առաջին տեղը։ Հիշեցնենք, որ 6-րդ տուրում Արոնյանը եւս հաղթանակ էր տարել։ Մրցակիցը ամերիկացի Ուեսլին Սոներ։ Վերջին երկու տուրերում Լևոն Արոնյանը կմրցի ռուսաստանցի Պյոտր Սվիդլերի եւ նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի հետ։ Բասկետբոլի տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականը աշխարհի 2019 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի նախնական փուլի 3-րդ տուրում ուժերը չափեց Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի հավաքականի հետ։ Հանդիպումը ավարտվեց Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի հաղթանակով 98-85։ Նշենք, որ առաջին երկու տուրերում Հայաստանի հավաքականը հաղթել է Սլովակիայի եւ Շվեդիայի ընտրանիներին։ Հայաստանի ընտրանին հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի օգոստոսի 12-ին հյուրընկալվելով Սլովակիայի հավաքականին։ Այժմ ախմբում Հայաստանն ու Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի հավաքականները առաջատարներն են։ Հիշեցնենք, որ խմբում առաջին երկու հորիզոնականները գրաված ընտրանիները դուրս կգան ընտրական մրցաշարի հաջորդ փուլ։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։